girls are smeared to me. Need you with my darling this card. Izan, alas, izan. Bidea hartzen dudan. Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki bai, edo, bai. Baina, ta bai, ezagit, bai, ametsu bat bete dute. Hau izan naiz. Kultur alea, Euskal Irratietan. Ba, gure kultura talarekin segituz, gaur azararen ogoita laura, begira jarriko gara. Azararen ogoita lauean, urruñako polikiroldegian sortuko dira besteak ikusgarria izanen baitugu. Bai, Xavier Leteren izarren hautsa kantuaren aritik joz eta gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak esarearekin bateginez, bagitasmo berezionek aurrera, darrai, eta maia hundiko amairu artista bilduz eskena gainean, eta belaunaldi, estilo eta jatorri ezberdinen arteko zubia eraikiz, berrepertorio zabala biltzen duen ikuskizun berri bat eh, dute eskeniko. Kantu berri zein klasikoak eskeniko dituzte bai, azararen ogoita lauan urruñako polikiroldegian. Mikel Urdangarin, Ale Ardui, Michel Luko, Petxi, Pierpol Bertzaiz, Estitxu Pinatxo, eta olatz prat entzuna izango ditugularik. Bagaur urruñako ikastola eta ziburuko piarrez lartzabal kolegioaren aldeko itzorduaz erreparatu, eta sortuko dira egitasmoaren bultzatzaile den Jose Angel Arbelaitz, eta Peki eta Piazpol Berzaitzekin mintzatuko gara. Saiatu ez dute. ez duk sekula izan ies biden maparik, sekula izan irabazle plantarik zein euskorra aizen, zein euskorra nauken, zein euskorra gaituken. Jose Angel Arbelaitz, Piejfor Bertzaiz eta Petxi Gaixar Txaldeon. Txaldeon. Txaldeon. Txaldeon. Sortuko dira besteak e, ikusgarria izango dugu lehen aldiz e, iparraldean hemen urruinan. E, esan dugu ba, lehen aldiz e, sortuko dira besteak egitasmoa zizenetik ba, bere bide egin baitu eta aurtengo ikusgarri berria, ez, aurkeztu baituzu. Bai, igaz egin ganuen, ingan itun amairu eman Euskal Herrian zehar, eta mm, sortuko dira besteak dimezela urtero egiten dugu mm, berritu bai parteide aldetik, bai repertorio aldetik, eta, bueno, pixkat joaz, goaz berritzen, eh? Mm, azken finean, sortuko ira besteko taldeak, talde handi bat da, eta kontzertu guztiak denak dira desberdin, eta batzutan igual bat falta dago, urrugun da berria, geho beste bat itzultzen da, eta da, ekipo handi bat eta ireki dira. Oindik ere gogoan dugu leteren omenez eh, sortu zen egitasmo berezi hau, Eh, ni uste ustenen hortan geratuko zera, baina ez eh, segitzen duen egitasmo bat da. Bidean ikusi duzu eh, zerrako bide hartuko zenuten edo eh, Aztapenetik argi izan duten urteroko zerbait izango zera? Ikusi ganon, Xabier Leteren omenezko jaialdi, amabos jaialdi haiek, eman zutela bire eder bat. Alde batetik kantari asko elkarrezagutu ziren, eta denan artean arrakasta ondia izan duzun, eta ikusten ganun ba, Euskal Herriak mm, pixkat merezi zuela mm, modu kolektibo batian kantariak elkarrekin kantatzen eta jartzia, eta Xabierrena bukatu bertzen, eta mm, pentsatu ganun, zer gatikan ez dugu jarraitzen beste modu batea. Eta hor dun, ba, izena gila esate gurruti ez ginen jun, baino sortuko dira bestea hori ongi heldu zen beti berritzen joateko, eta eta pentsatzen dugu e, Euskal Herrik guztia bisitatu berko genukela, pixkana pixkana ez dugu prisarik, badaude lengo kantari honak, oraingoak ere bai, ezagutzen ez txugunak, eta nere iduriko e, jarraitu luke honek kaduzidade gabe. E, eta ez luke bakarrik hiriburutan eta leku oso honditan bakarrik ibili ber. Orduan uste dut eskualdeka, eskualdun guzilei pixkat modu hola ondi xamarrontan ematiak badu labantalla handi bat, zen badu ikuskarritasun ondi bat, eta, eta bueno, ba, gustagarri gilditzen dela. Bai. azta penetik zaudet, eh? Ez, e, sortuko dira besteak e, bestelako espektakuletan izan baitzakete, artistikoki, zer nolako ekarpena ematen du alako enkontru batek? Bueno, nire e, nik oain arte edo honetan sartu arte ez nuen joiz ere izan, ba, maila orain eh, kantatzen dudan maila duten jendearekin kantatzeko. Ba, dibidez, Pierre Pola, dibidez, Urdangarin, Enjaute Lorreta, eta hoiakin estenategia konpartitzea eta pixkat, e, eh, bai berak kantuak, bai bertsioak eta kanpoko bertze batzuen kantuak ere elkarrekin egitea, Neretzat bentzat plazerra da eta ikasi asko ikasten da ze bueno e, kantoiek nire kontzertuak edo nik egiten dudanarekin zer ikusi gereierik ez dute eta orduan aukera bat izan da bertze motatako musika, kantuak eta eta kantariak ezagutzeko ere. Elkar guruzatze interesgarri bat izaten da? Bai, e, gaztekin egitea lana ere guretzatuz interesgarria da eta ni aspaldian hasi nizalako, baina nahi dut nula kantatu dugun lehen, hain izik astolentzat, batzuetan baldintza txikietan, baina beti presentzia bat izan da, eta lehen, lehenago, kutsatzen ziren, hola kantariak gehiago, bakar da bidia interesenta izaten alda, ez, adibidez petxik badu be karrera bere aldetik, Mikel Urdangarinek ere bai, baina hola agitzea, degertatzea elgarrekin, Eh, bai e, eh, publikoaren eta bai goren zat, da eksperientzia berria eta eksperientzia horrek sortzen du gauza anitz alditu eksperimentatzen kantu berriak ere bai, hortan badugu lasaitasuna kantu unibertsalak e, eh, alditu bezartzen eta bai guretzat, bai publikoaren zat, eskentzen dugu ikuskizun berrezi bene kalitatezko ikuskizun bat Fiskat, egiten denaren flash bat izaten da, e, kantuak ba, badira, ez, eh, ezagunak, kantu berriak ere txertatzen dituzte, mundura begira ere jartzen zarete, adako espektakuloa izango da, bi horren ez. Seguro baiet, eta asma dugu espektakuloa hemen ingo den berdin berdina kursalean egitea donostian, datorren urtian Barcelonan eta Parisen, baino guk gehien bat nahi dugu eskualerrian ebili eta euskaldunak goza dezaten ba, lengo kantuak, oraingoak eta eta lengo jendiak eta berriak. Ah. Bai. Eta Firfolzuk eh, kantu berriak ere deskubritu araziko dizkiguzu. Bai, eta eh, errandu dana, suertea dugu, posible maiten dugu aukera Jose Angelek, sartzeko kantu berriak ikuskizion hortan, eta beraz, e, aberatsa da niretzat, tola erakusteko, bestalde musikarri talde hon batekin, eta abantaila aniz badu ele, modur eta formato horre guretzat. Eta horrek zesan nahi du, diska berri bat hemen gutxira izango begula. Ez dakit, bagian eh, bai, hori lan egiten dugu hortako, eta gure ofizioa da, eta ofizio hortan ez da erretretarik hartzen. <laughs> ez dut behar. Esan berdut baitaren musikari aldetikan oso talde ona dugula, Josean Goikotxea Hernani Arraren zuzendabari ditzapean, bai baterian Oriol mm, Pirpolek lengon esan zuen bezala Euskal Herriko Katalanik Euskaldunena Euskaraz ikasten ari baita Geo Txema Garzez Bajuan Geo Bibolina dugu e, Tolosatikan Miren Zeberio Biolontxelua Luis Fernandez Eta e, Gitarra elektrikoa Xanet Arrozena Baiartzuarra Eta bueno, denan artian mm, Gilditzen da banda Eder bat eta Kantua jo grazia handi bat eta kantari gehienak oso ezagunak baditugu, e, badira bi agian, bueno, azken aldean dan bat aldearekin eh, entzuten dugu maiz, baina e, olatz prat e, dugun kantari bat izango da, ez? Seguro naiz, e, jendiari asko gustatuko zaiola e, emakume berri baten e, presentzia eta beak mm, musika izugarri sentitu eta maite du eta kantatzen du oso ongi eta hortan ziurgea ba, lengo artista famatutik eta guan petitoik famatu dira beste mm, bi berri joik ere ba, oso bire hona ingo dutela eta eta hori da importantien Euskaldunak denbora guziz izateko lengo kantariak oraingoak eta geo berriak datozenak eta ilusioa dugu baita ere, bihar o hilan hogeita labian kantatuko den ume horietarik, ateratzia bat edo beste sortuko dira berrian etorkizunean eta hoientzat ziur naiz ikusten txustelare ben herriko edo kantarik onenak aurren aurrian fastinatzeko modua dela eta eta animatzeko ere. Azken galdera, noiz arte iraungo du eh, bira honek? bueno, bira honek e, ez du amaierarik. Asuma dugu zonbait urtez e, jarraitzia. E, ordun esan nuke aurten ingo dugu, dartorloren urtean berrituko dugu. Bueno, eskualdunek nahi duten bitartin gu jarraituko dugu. Mami ba, esker. Zualzara, zualzara, zualzara, zualzara. ba, Jose Angel Arbelaitz, Peki eta Pekpolu Berzaitzekin mintzatu gara gaur eta gogoan hartu sortuko dira besteak ikusgarria azarbaren ogoita lauan izango dugula urruñako polikiroldegian. Atxaldeko lauterdietatik goiti izango dugu ba, itzordu, bertan, astapen batean, batxalapartariak eta ikastoletako aurrak entzunari izango ditugularik eta ondotik, ba, sortuko dira besteak ikusgarria izanen duzue. Iakizue txartelak aintzinetik ere eskura daitezkela, amabi eurotan, ondoko gunetan urruñako turismo bulegoan, urruñako dongaitz trinketan edota pausu auzoko saia ostatuan. Lekuan berean berriz, amabost eurotan da. Ba Mikel Urdangarin, Michel Luko, Petxi, Olatz Prat, Estitxu Pinatxo, Pierpol Berzaitz eta Alex Ardui, beraz, Izango ditugu ba Kantaldi ederrotan alea. Ba, kulturale amankizunaren azken atalera iritsi gara, eta, bai, aprobetsatuko momentua bezala, itzorduen itzuli txipi baten egiteko. Eta azteko gororazi nahiko genuke hamlet antzerzlana oraindik ere ikusteko aukeran dela. Ostegun hontan adibidez, endaian mendizolan kulturgunean izango dira, iluntzeko sortzi terrietan Le Petit Teatro de Pen arte drama eta Dejabu kompainiek e, eh, atonduriko ba, adaptazioa, Shakespeareen obraren adaptazioa, ikusi izango duzu bada, iluntzeko zortziterdietan, eta sartzea, ba, bost euro eta amabi euro artean dituzue. Eta hamlet lana endaian baldin badugu, ba, ostegun hontan, ostiralean, azparnen, izanen da, e, ikusgarria, ba, taularatuko baitute, mendeala gelan, iluntzeko behatzitan. Sartzea hemen, amarre eurotan da. Eta iparraldeko konpilazioak ari, ba, kontzertuak aurrera darrai, kontzertu sortak aurrera darrai, eta behatzigarren konpilazioaren aurkezteko bada, miarritzeko atabal, aretoan izango dugu itzordu, ostira lontan. Iuntzeko behatzietatik aintzina, despartins, ozke, bagdetort, freia eta kinin, taldeak izango ditugu, renezurren, eh? eta sartzeak kitorik izanen da, Eta antzerkia ere izango dugu, azparnen aritz barne aretoan, piarrez lartzabalen euskarazko antzerkia, baitigute proposatuko lezen bazkelkarteko kidek iuntzeko behatzietan. Eta euskarazko ipuin kontaketa ere izango dugu Donibane Loitzunen Maria Ramosen eh, kilitxikia txikia ipuina, ba proposatuko baitute. Ostiral on larun bat hontan barkatu mediatekan goizeko 10 Eta esango dugu, eh, Festi Kont izeneko ba, festivala plantan jarri dela, abiatuko ondela mendik gutxira, iaren emezortzitik aurrera, eta beraz, ba, arbona nazkainen doni banelo getarian saran, hainbat itzordu proposatuko dituzte, e, ipui kontak eta ugari izango ditugu, eta besteak beste, san errota bere, dota koldo amestoi, ikusi ahal izango ditugu. Euskaraz eta frantsesez bada, itzorduan dana proposatzen dute, eta honen inguruan mintzatuko gara ondo pastean. Donaizi Ibarren bota gaztetxean hain zuzen kontzertua ere kontzertuak izango ditugu Asteburontan, hilaren 16an ba anestesia baglean barniz porlanariz e, Boni Michigan eta DJ Maiek izango baititugu iluntzeko 10etatik goite. Thank you. bukatzeko, ba, biratuko bestek aurrera jarraitzen dutela, azken asteburua izango dugu, eta besteak beste, biratuko geroaren gaua izango dugu, eta kontzertuak ez dira faltako, iuntzeko behatzietatik goiti. Ba, hontan bururatuko dugu gaurkoan gure kulturalea emanaldia, eta diska berri batekin gainera. Bai, duela gutxi, Javier Muguruzak, berazken lana, baitu, ba, aurkeztu, eta bere azken lanaren aurkezten dabilan eta hemen, eta beraz, guk, ba, berazken laneko lagintxiki batekin geratuko gara. Eh, beste hogei esanaz, eta hogei urteko ibilbidea eginduelari bakarlari gisa, ba, markantu bilduz, horietariko bat, hause, baitu zuen, Eta honekin, bururatuko dugu gaurkoan bada gure kulturale manaldia. Errua nirea da kantuarekin. Izan ongi entzule, aio. Bai badakit, Tadamu naiz, nire aukeren gainetik, jandikiote honak. Egutegian sartzen dien orduak, baino gehiok erreditut. Ni aukeren gainetik edan ditut gauak, itxasuan sartzen den eurila baino gehiu, isuri dut. du dut, damuna izain beste bizizanaz, Honatzen dut, damuna muna aizain besteliz Bai, badakit, kit, da Nire aukeren gainetik inditut galderak Ilunian sartzen den argia Baino gehiago agortu dut Ni aukeren gainetik lotu ditut ametsak Begiradan sartzen den poza baino gehiago Gastatu dut Onartzen dut damuna izain beste bizizanaz Onartzen dut damuna izain beste bizizanaz jakin badakit tabamu naiz Ni aukeren gainetik maitatu dut Infinituan sartzen den gogua Baino gehiago jarri dut Ni aukeren gainetik ireki dut bihotza Munduan sartzen den mina baino gehiago Hartu dut Onartzen du damunai zain beste bizizanaz Onartzen du damunai zain beste bizizanaz Onartzen du damunai zain beste bizizanaz Onartzen du Ez da munaiz, hainbeste bizizanaz